Е, сега, веќе пет саботи избрувавме на тема стапки до Голгота, или стапки до животот. И поминавме тие пет теми, меѓутоа некако, значи ова не е дел од таа серија, но некако, мислите се уште ме водат кон Голгота, а и сама Телен Вајт ќе каже дека барем половина час во текот на денот ни треба да ги насочиме мислите токму кон тие завршни мигови од Христовиот живот. Значи Гециманија, од Гециманија до Голгота. Целата таа негова Голгота, целото тоа негово патешествие, сето она што тој го сторил за нас за да за да ние можеме да живееме, да имаме вечен живот. И се секјавате минатиот пат а зборувавме за таа средба помеѓу Пилат и Исус средбата со царот на вистината. Кажавме дека многу клучен момент е тоа како ќе одговориме, како ќе изреагираме и како ќе тече нашиот живот понатаму од таа средба, од средбата со царот на вистината. Затоа што вистината ослободува, затоа што вистината значи и спасение. Не само да се поседува, да се има, туку да се живее. Вистината да има вас. Нормално. И сега размислувајќи околу Пилат, па дојдов до Кајафа. И затоа денеска решив да зборуваме малку за средбата на Кајафа, на првосвещеникот тогашен, со Исуса. Предходно би напоменал, знаеме од Библија, од Библијата дека облеката го символизира карактерот. Че облеката спомната во Библијата обично го символизира карактер. Да се сетиме само на Адам и Ева, речеме на почеток. Тие не биле облечени во, вака, да кажам, вештачка некоја облека, како што ние денеска ја носиме, туку, знаеме сите, биле со една светлосна обвивка, која што всушност се представува славата Господова, или пак тоа е карактерот. И затоа Павле Времјаните ќе каже подосна Сите сгрешија и изгубија славата Господова. Па така и Адам и Ева, во моментот кога ќе го направат гревот, таа обвивка се губи од нив. Значи, облеката обично го символизира карактерот. Да се посетим на Христовата невеста, односно на црквата. Еве, ќе отвориме во Ефесијаните пета глава. Што вели Павле во Ефесијаните пета глава за црквата, за својата невеста. 26 и 27 стих. Ефесијаните 5, 26, 27. За да ја освети, очистувајќи ја со водното капање во Словото и да ја представи пред себе славната црква која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. И ако отвориме во 19 глава од Откровение, кај што се спомнува јагнетовата свадба, Че сватбата на јагнето, на Исуса Христа, со својата невеста, со својата црква, што вели пак овде. Да се радуваме, седмиот стих од 19 глава Откровение, и да се веселиме и да му воздадеме слава, зашто дојде јагнетовата сватба и неговата жена се приготви и беше дадено да се облече во светло и чисто ленено платно. Христовата црква, Божјата црква, на крајот целосно ќе го отсликува Божиот карактер. И затоа ќе биде дадено да се облече во тоа чисто бело лено платно, баш како една вистинска невеста, без никаква дамка. А сега кога сме кај облеката на правосвещеникот, што таа символизира? На посебно значење. Дотвориме во излез 28 глава, иако целата глава, значи ова е премногу цели две страни зборуваат за тоа како за сите детали што требало да бидат значи, дело таа облека на правосвещеникот. Сега да не спомнуваме се, меѓутоа, еве ќе спомнам, ќе спомнаме капата што ја носил правосвещеникот. И 36 стих, значи од 28 глава излез, Потоа направи една плоча од чисто злато и врежи врз неја како што се врежува врз печатниот, печатниот прстен, Господова светост. Врзи ја капата со сина врвца, за да стои однапред на капата. Чи златна плочка на која што стоело запишено Господова светост. Што сушто требало да представува просвещеникот? Та негова облека. Токму Христовиот карактер. Еве еден цитат. Примерок од тоа како треба да изгледа свештеничката облека му бил покажан на Мојсија на гората. Токму ова што е запишено во излез 28 глава. Секој дел од првосвештеничката облека, значи буквално секој дел, како што и секој дел од светилиштето укажувало на Христа, така и секој дел од првосвештеничката облека и начинот на кој што требало да биде изработена, бил посебно нагласен. Ако сакате по-конкретно, подсетете се дома, читете оваа 28 глава, ќе видите како секој деталј бил прецизно направен и секој од него со посебна причина. Че посебно нагласен, како што вели овде Елен Вајт. Таквата облека била користена за најсвечена намена. Прекунија на народот му бил прикажан карактерот на великиот правосвещеник Исус Христос. И сега, Постои закон Во Левит 21.10 се спомнува дека просвещеникот во ниту една прилика не смел да ја распра, да ја скине таа просвещеничка облека. Току самиот факт, еве, спомнахме тоа го представува карактерот на великиот просвещеник, нашиот Господ Исус Христос. 21.10, еве, да спомнав Левит. А веле свещеникот, од своите браке, на чија глава е излеано масло, за помазание и кој е осветен да носи света облека, нека не оди со откриена глава, ниту да ја раскинува својата облека. Но, <clears throat> како што евреите си додавале X човечки повелби и закони, и за саботата, и за многу други работи, така и овде си додале, значи, единствена, единствен случај кога просвещеникот можел да ја раскине својата облека, било кога? кога се случува богохулење. Еве да отвориме сега во Матеј 26 глава и да се подсетиме повторно на тие мигови. Таа вечер, четврток спрема петок, кога Исус, Исуса го шетаат буквално од Ана кај Кајафа, кај Ирод, кај, кај Пилат, кај Ирод, па кај Пилат. И кажавме, збрувавме за тоа како бил осуден, кој го предал, си го предал еден од 12-те, бил осуден од целиот, од својот народ, народот кај кога што дојде, а не го примија, и целта на оваа денешна тема е да видиме во каква состава се, наој, се, на, се наоѓала црквата Божија тогаш, односно самите свештеници, па еве и правосвештеникот, и каква полука можеме да извлечеме ние денеска. Конкретно преку овој случај кога Кајафа, тогашниот правосвещеник, ќе раскине својата облека пред Исуса. Значи, 26 глава Матеј кажав, од 57 стики читаме. Под насловот овде гласи Исус пред Синедрионот. А оние кои го фатија Исуса го одведува при правосвещеникот Кајафа, каде беа собрани книжниците и старешините. А Петар врвеше по него оддалеку до дворот на правосвещеникот и откако влезе внатре седна со слугите за да го види крајот а главните свештеници и целиот Синедрион бараа лажно сведошто против Исуса за да го убијат и не најдоа. Да се подсетиме на минатата проповед на Јани. Сатрапите, оние министри, како да ги наречеме, од времето на значи, Медопестичкото царство, кога евреите биле под робство, барале кај Данијел да најдат нешто. Меѓутоа не можеле да најдат. Па измислиле таму закон, го натерале царот да, да спроведе закон од, во трајање од 30 дена, нели? Ако некој се клања на некој друг, освен на нивниот Бог, тоа да биде казнет. И овде го имаме Исуса како пример, најсовршен пример за сите нас. Бара било што за да посведочат, за да го осудат, но не најдува ништо кај изрелевиот светец. И иако дојдоа многу лажни сведоци. И најпосле дојдоа двајца сведоци и рекоа, овој рече можам да го разворам Божиот храм и да го созидам за три дни. Да, Исус тоа го рече во една прилика, меѓутоа тој мислеше на своето тело. И со тоа укажа на својата, на својата погибел, на своето воскресение. Тогаш првосвещеникот стане и му рече, ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? а Исус молчеше. Просвещеникот му рече, те законово живи од Бог. Пазите, просвещеникот и глава на црквата. Најголема позиција. Те законувам. Значи, тој се однесува толку побожно, сите негови движења може да замислите какви се. Како денеска имате еден куп такви самонаречени или, не знам, свештеници, вакви, такви, онакви, кои што тврдат дека му служат на Бога, те законово во живиот Бог да ни кажеш, дали си ти Христос Божиот син? Исус му рече, ти рече. Но јас ви велам, осега ќе го гледате човечкиот син како седи одесно на силата и како доаѓа на небесните облаци. Сакајќи да каже, кога ќе дојдам втор пат. И овој стих кој што кажува на тоа дека и Кајафа, и Јана, и сите оние, и Ирод, и Пилат, кои што учествувале во осудата Христова и во неговото распнување, ќе бидат специјално воскреснати за да, значи, неколку дена, некое време пред Христовото дајање, за да бидат сведоци на овој момент. Затоа и Исус ово им, ово им го вели. 6.5 стих. Тогаш просвещеникот ја раскина својата облека. После овие зборови Исусови, просвещеникот ја раскина својата облека. И што вели? Го хули Бога. Зошто не се потребни уште сведоци? Ете сега ја чувте хулата. И што мислите? И сите велат заслужува смрт. Ако има негде во Библијата лицемерие, ова е врв на сите лицемерие. Преосвещеникот. Сите знаеле. Народот знаел што значи овој чин, затоа што во нивите правилници во Талмудот во Мишната, ете, бил споменат тој момент, исклучок, кога просвещеникот може да ја раскине својот облек. Во знак, знак на гнасење, на, кога се хули Божето име. покажувајки на тој начин колку тој е побожен. <clears throat> А слеп не гледа дека спроти него <laughs> токму стои Бог, Божиот син. Ова само ни ја опишува ситуацијата на свештенството во тоа време. Состојбата во која што се наоѓало свештенството. А знаеме дека хулење, хулење било кога човек ќе се прави Бог, како што во, Ису, во случајов Иисус наводно, според нив, обичен човек, знаат од каде му е потеклото, кој му е мајка, кој му е татко, а тој се прави Бог. И за таквите бил Мој се дал закон дека треба да се каменуваат. Сето ова, значи, се случува ноќта четврток спрема петок. Значи, рано изутрена, може би 2-3 часот рано изутрена, средбата меѓу Кајафа и Исус, Божиот син. Кајафа, во знак на гнасење, од тоа богохулие што Исус ќе окаже под наводници, богохулие, ја раскинува својот облак заради ваквото раскинување на својата облека, читам цитат, со лицемерна ревност, правосвещеникот би можел да биде обвинет и изведен да му се суди пред Синедрионот. Тој го направил токму она што според точно одредената Господова заповед не смеело да се стори. Значи, Господова заповед било дека просвещеникот никојаш не треба да раскине својата облека. Но тие си имале свој правилник, Како што денеска и црквата има свој правилник, па многу работи се косат со Божјата реч. И обично тој правилник се користи за да се воспостави некоја си дисциплина црквата. Стојајќи под Божиот суд, тој на Христа му изрекол пресуда како на богохулник. Сите своји постапки спрема Христа Кајава ги вршел како црковен, црквено-духовен судија, како званичен правосвещеник. Но, ќе кажете, па да, тој е правосвещеник. Начело на Божјата црква. Но го осудува за богохулие самиот Божи син. Затоа реков врт на лицемерие и каква, как, во каква состоја може да се на, најде и самиот водач, самиот свештеник. Да не зборуваме за народот кој што токму од тие свештеници бил поттикнат многу повеќе. Значи, да вели распни го, распни го, да го осудат Христа. Свештеничката, <clears throat> но да го завршам, да ја завршам реченица. Сите своји постапки спрема Христа Кајафа ги вршел како црквено духовен судија, како званичен правосвещеник, но тој не бил од Бога одреден правосвещеник. Не значи ако си свештеник во Божјата црква, и дека си воден од Духот Свети, дека на вистина си побожен и дека Бог стои за тебе. Свещеничката облека ја раскинал за да, оставајки впечаток на присутните, како наводно бил сгрозен со гревот на Богулие, всушност го прикрие срцето полно со безбожност и пороци. Неверојатно. Врв на лицемерие. Со овој чин го прикрива своето срце, полно со греови, со безбожност, со лицемерие, со пороци. Тој делувал под инспирација на самиот Сатана. Па нормално, кој е тој кој што сака да губие Бога, да губие Божиот син? Сатанат. И може би треба да се замислиме оно што го кажал тој брат Вајта, или како го а, наслови Браславе, што сакал да каже, може би со, со, со зборовите црквите наши губија Христа. И ние самите губивме. Да, ние, сите ние учествуваме во раснувањето Христово, но прашање е дали се уште го убиваме сега во овој миг, дали сме во една таква состава, дали сме свесни во која состава сме. <clears throat> Затоа што ништо поинако нема да биде кога Исус ке дојде повтор пат во Божјата црква. Историјата се повторува. Гледаме правосвещеник кои што наводно покажува таква побожност, пред, значи, надворешно, раскинувајќи ја својата облека, да покаже, ете, како тој го брани, ја брани Божјата чест. <clears throat> Покажувајќи гнасење кон во случајот Божиот син. <clears throat> Поради наводно негово хулење. Вели во следен цитат, под величествената правосвещенска облека го вршел делото на Божиот непријател. Има ли такви денеска? Ова е, ова е може би проповед највеќе на мене за мене, но не значи дека вие сте исклучени од тоа. Надвршна побожност. И тоа пред се присутна токму кај свештенството. Под величествената просвештеничка облека го вршил делото на Божиот непријател. Делото на сатаната, на самиот сатаната. И ја што вели еден друг цитат. Тоа свештениците и верските водачи не престанале да го повторуваат се до денес. Не е нешто поинако денес. Ке подсетам на еден цитат што го спомнавме де, минат, минатите саботи. Еден Вајд вели, онаму каде што еден глас се слушал распни го, кога Исус би дошол денеска, сега на место тој еден и лјадници би викале расни го расни. Состојбата е многу полоша, за жал. Со Кајафа престанало еврейското правосвештенство. До таму отишел Божиот народ во тоа време. Со Кајава престанало еврейското правосвештенство. Овој горд, дрзок, злобен човек ја докажал својата недостојност да било кога ја облече просвещеничката облека, тој ниту имал капацитет, ниту авторитет од небото. И можете да видите свештеник од Божјата црква, но со чиф авторитет сте поставени. Дали небесен или... Ете сте завршиле школа во Белград или Марушевец или не знам кај и по некоја си логика на, на нештата вие станувате свештеник. Секавате, кога Исус ги избира апостолите, колку ми не избрал? Ако рече 12 грешите. 11. Јуда самиот се понудил. А Исус не одбива никого. Читав ми за тоа, подсетите се. Па потоа на негово место нели доаѓа 12-тиот. Тој немал нито еден зрачок светлина од небото што би му покажал што всушност представува работата на просвещеникот. Со таквата служба било невозможно било што да се усоврши, затоа што и самата била изопачена. Значи, толку се изопачила свештеничката служба во времето Христо. Се е изгубило од вид. Целата служба во Храмот била едноставно форма, обична форма, ништо од тоа повеќе. <clears throat> Па знаете, самиот храм бил претворен во, како што вели Исус, трговска куќа или ајдушка пестра, не знам како, како на, на, на два пати таму кажува различни избори, изрази. А, Со таква служба било невозможно било што да се усоврши, затоа што и самата била изопачена. Свештениците биле тирани и измамници, полни со замисли за амбиција. Тоа им било битно. Божјата милост не можела за нив да стори ништо повеќе. Че видите, кога вие како правосвещеник го обвинувате Божиот син, Бога го обвинувате за хулење, па дури и тоа демонстративно го правите кинејќи ја облеката за да оставите поселен впечаток пред другите, вие тогаш, ја не можам поинако да, да се изразам, освен да кажам дека хулите на светиот дух, тоа е хуло на светиот дух. Читате во самите, во цитатите Елен Вајт кажува дека кога работата на светиот дух, вие ја нарекувате како работа на оној другиот дух, вие хулите на светиот дух на тој начин. Значи, некој кој што врши Божја работа, а вие го квалификувате како некој кој што всушност, еве, се секавате, еве го примерот, а, кога Исус из, изонувал често пати демони од луѓето. Што велеле? А со силата на Велзеув ги изгонува демоните. Е, тоа е веќе хулење на Светиот Дух. Много озбилна работа. Ќе речете, да, ама, Кајафа е правосвещеник. Но, спомнавме, без небесен авторитет. Дори овде вели еден цитат од петиот волумен на библискиот коментар на Елен Вајд, практично Кајефа повеќе не бил првосвещеник. Прочитавме, видовме дека целиот, целото првосвещенство било толку изопачено. <clears throat> И толку далеко отишло. Свештенството до таа мера се изопачило што Кајафа, кога Христос изјавил за себе дека е Божи син, во лицемерен ужас е распрал својата облека и го обвинил светецот Израелев за богохулие. Е, уште еден цитат од Коптешот на вековите. Раскинувајќи ја својата облека, Кајафа го погазил Божиот закон за да го следи човечкото предание. Значи, тоа дека може да ја раскине просвещеникот својата облека, било човечко предание. Нивна измислица. Денеска мнозина се тие кои што го погазуваат Божиот закон за да одат по, Божи, по човечки преданија. За жал ги има многу, еден куп. Но овде станува збор за водечкото свештено лице во Божијата црква. Според законот што го поставиле луѓето било можно во случај на хула против Бога свештеникот да ја раскине својот облек. Народот со интерес ја следел секоја постапка на правосвештеникот. Че видите колку народот бил, колку народот гледал со доверба, со воскит кон правосвещеникот. Познаете дека ова е еден од основните а, причини зашто Исус бил распнат, затоа што луѓето ги слушале свештениците. Слепо и верувале во се и се што. И видите сега, внимателно ја следеле секоја негова постапка со интерес и Кајафа мислил дека со тоа што ќе ја покаже својата побожност, ќе остави подобар впечаток, а тоа го покажал со раскинување на облеката со гнасење ради хулата што навоно ја изрекува Исус. Меѓутоа со ова дело самиот тој похулил против Бога. Затоа реков дека ова е врв на лицемерие. Страшна состојба во која што се нашло свештенството. Му изрекол смртна пресуда на Христа како на богохулник, а сам бил под Божија осуда. Доека Кајафа ја кинал својата облека, неговиот чин го одбележал местото што ќе го завземе еврејскиот народ пред Бога. Некогаш саканиот Божи народ се одвел од него и бргу станувал народ кога што Јехова не го признавал за свој. Кога Христос извикал на крстот се сврши и кога завесата на храмот ќе се раскине, на два дела, светиот чувар прогласил дека еврејскиот народ го отфрлил него, кој бил предслика на сите нивни символи, срцеви на сите нивни слики, Израел се одвил од Бога. Кајафа сега можел да ја искине својата свештеничка облека, можел да прави што сака. Циркуси да прави ако сака во храмот Божи, се било залудно. Сето тоа веќе не е дел од Божиот план. Сето тоа веќе не е Божје свештенство. Како беше Ихавот, Божијата слава на напушти. Кајафа сега можел значи, да да се што сака да направи, а, зашто нито за него, нито за народот, таа немало повеќе никакво значење. Нити облеката, нити ништо. Првосвещеникот можел да ја искине својата облека, сгрузувајки се над себе и над народот. Попрво требало да се сгрози над себе, Кога се раскинала завесата во храмот, кога Исус ке извика се сврши, кога ќе издивне, овде стои во еден друг цитат од библискиот коментар, Светиот стражар, кој што и на Валтазаровата госба бил невидлив гостин, и кој што ги ќе запише мене, мене текел уфарси, били те измерив и се најден лесен, истиот тој, прогласил дека еврејската нација повеќе не ја представува Божјата црква на земјата. Иеко до 33-та година со каменувањето на Стефан имале прилика да се покеат, да се повратат. И сега, во тие мигови се кинело и нешто друго. Ова е она што највеќе треба да го запомнеме од случајов Кажавме дека клучни моменти во нашиот од со Христа, со Бога, во нашиот духовен живот се скршен. Трябва да го скршите својата јас, својата волја. Растнат. Да се растнете. И сега овој момент е битен. Во тие мегови се кинело и нешто друго. Христос тагувал заради престапите на секој човечко суштество. Тој го носел товарот дури и на вината на Кајафа, нормално, не зел вината на секој од нас. Познавајќи го лицемерието кое се криел во неговото срце, доека дволично ја раскинувал својата облека, Христос не ја распарал својата облека, туку душата била таа што му била распарана. Поради ова и ке издивне на крстот. Не од физичките болки, па знаете дека висели по неколку денови. Тој е единствениот кој што многу бргу издивнал. Останатите не биле мртви, па морале да им ги кршат колената. Значи не од физичките болки, туку затоа што душата, срцето му било распарано од болка. Облеката на неговото човечко тело било распарана доека висел на крстот, земајќи ги на себе гревовите на целиот човечки род. Со неговото страдање и смрт отворен е нов и жив пат. Но тој нов и жив пат не се следи со лицемерие не се следи со надвршна побожност. Ние така само самите себе се залажуваме и сме многу лошо сведоќство за останатите, како што зборуваме во полуката. Тивки убијци, како што рече самиот Браславе. Туку со скршено срце, односно скршено јас, скршена волја, со растнато јас и со распарена душа, Кое е искуството? Ова е што овде е спомнато треба да го има Божиот народ. Дотвориме во Езекијал 9 глава. Пошто ви е позната оваа глава? Овде е опишено запечетувањето на Божиот народ. Ознаката Тау се става на челата на оние кои што? Што ви 9 глава Езекијал? Четвртиот стих. И Господ му рече, помени ни сградот Иерусалим и обележи ги со знак Тау, челата на сите што тажат и плачат заради гнасотиите што се прават во него. А не оние кои што се удираат во гради, колку се тие побожни. А всушност се полни со лицемерие, со греф, со пороци. Отвориме во Јоил, Книгата на пророкот Јоил се наоѓа пред Амос, а после Осија. Секојаш ми е проблем да ги најдам овие мали пророци така наречени, ама е сега брзо се снајдов. Јоел втора глава, што е ли првиот стих? Трубете во труба на Сион, дайте тревога на светата Мигора, нека трперат сите жители на земјата, зашто доаѓа Господовиот ден. Да, тој е близу. Дали овие зборови се вистина за денешен ден? Ако тогаш било сега уште повеќе. Со секој ден од живеано нашиот живот, ние сме поблизу до тој ден, до Христовото дај. И што треба да правиме? Каков треба да биде нашиот живот? 12-13 стих од истата глава, Јоил. Но и сега, Господ, ова е Словото, вратате се кон мене со сето своје срце, во пост, плач и ридање. Раскинете ги што? Срцата, а не своите облеки. Обратете му се на Господа вашиот Бог, зашто тој е добар и многу милостив, тој ќе се сожали над бедата. И Захарија 12.10. Захарија 12.10. А врз Давидовиот дом и врз Ерусалим ќе излеам милостив и молитвен дух и ќе гледаат на оној кој го прободува и ќе тажат над него како над единец ќе го оплакуваат горко како првенец. Вистинското покаяние значи одвраќање од гревот и жал не само заради тоа што сум му сгрешил на братот или сестрата да го предсе, затоа што сум го раснал Исуса на крстот. Вистинското покаяние не е надворешна надворешно некоја манифестација кинење на, на облека или било што, за да пред другите покажам, ете, колко јас се кајам, колку сум побожен. Не, треба да се раскине срцето. И денес вели еден цитат од Ривиан Хералд. Мнози на кои тврдат дека се христијани се нојат во опасност да ги распараат своите облики. Покажувајќи однадвор дека се кајат, доека срцето не им е скршено ниту одмекнато од милост. Заради тоа многумина продолжуваат да грешат во својот христијански живот. Значи, ако вие вистински не се покајате, ако не жалите, жалите ради тоа што се го расмоле Бога, Христа, тогаш нема да се одвратите од тој греф, ќе го повторите повторно. Како беше оној стик, жалот по Бога носи покаяние. Значи, не е надворешно надворешно некое кајање, распар, распарување на облеката, не, распарување на срцето наше. Тие надворешно покажуваат жал за сторениот греф, но нивното кајање не е такво што нема да има потреба од кајање. Го запазив тој последниот ред. Нивното кајање не е такво што нема да има потреба од кајање. Значи, ќе се покајате, онака, формално, утре ќе се покајате заради тоа што сте се покајали. Толку трае тоа, некојаш само за миг, може би некојаш само за време, доека се легените пред нас за време на света вечера и Прости, прости, прости, после тоа исто. И ќе кажеме пак, па фала на Боја на некој начин што четири пати во годината го имаме, и имаме таа прочка, не еднаш, како светот околу нас, така да <laughs> може и почисто да си проштаваме. А ш... ништо од тоа, ако тоа е формално, ако не е раскинато срцето, вистински. Ако ја кидеме само облеката, тогаш Ние сме слични на Кајафа. И уште еден цитат и со ова ќе и завршиме. Зошто се секавате дека облеката која што е носел на, на себе Христос, ова е како плюс нешто, може би не во склоп на, на темава, меѓутоа го забележав овој момент, затоа што исто така може да биде битен и да не потикне на размислување. Дали Нали, се сакале да ја разделат облеката меѓу себе, што Христос ја носел, нали? И дали ја разделиле? Или фрлале жрепка на кого ќе му се падне? Цела, тој хитом. Фрлале жрепка, за да се исполни и словото, но, знаете ли зошто не била разделена? Еве еден цитат од оние рачни ракописи на Елена Вајт, Христовата целовита наметка го представува единството што треба да постои во црквата. Интересно. Зато не било разделено. И затоа и таа просвещеничка облека не требало никогаш да се кине. Христос е еден. Христос е единствен. И Божјата црква треба да биде единствена и на крајот, како победничка, ќе биде една ќе биде едно со Христа, ќе биде едно со Бога, вистински ќе опреставува неговиот карактер. Ќе се исполни онаа Христова молитва во Јован 17 глава. Нека Бог ни помогне да на вистина сведочиме со својот живот пред се, да бидеме вистински негови сведоци, следбеници, со вистинска побожност, вистинско кајање, и на тој начин светот ќе познае дека не сме глумци, туку дека вистински му служиме на Бога и не мора многу да проповедаме тогаш, доволно ќе биде оно што ќе го покажуваме со својот живот, за да дојдат и за да се приклучат на Божијата црква. Нека му е слава на Бога за овие поуки што ни ги дал и преку средбата со Пилат, и со Кајафа, и сите овие сцени последни од Христовиот живот, навистина се богати со значење. Нека му е слава на Бога уште еднаш. Амин.